Bai, egin eh, eh, eh, Bai, uh, jentia ederki, uh, zirene otaik, uh, uh, bai, uh, beste gaintzik bai, eta uh, jentia ziziki, uh, ziziki araposte mandu uh, uh, manifestazioan egunik. Eta siberotar bezala, beraz, kontra, zizte, harzorik taik ekarrarazteko horreta? Bai, gero aldeti bai, bena, gik zik hori ikusten, gik uh, eh, egiz, ikusten izi erekorki, ez ez nahi, eta ez gihune uh, eh, pirene, pireneko Ez da posible uh, ka, iz, uh, kabale, ba, basa eta uh, altzaingoan aitzina juniazia, ez da posible, eta hoi dugu egin nahi uh, kumprenazi Beraz, mementuan, uh, laborari hartzain uh, kontrako guziak hotz karrikan uh, Bai hor, uh, karrikan kia, uh, jente hanik bada, bada uh, traktur, kabale, egazki jentia hor eta denboa e altzirudu, hoi esan zalada, denboa alte, eta Gaitakoro hortia egin aldi hun bat eh, egin txeko eta uste dit eh, eh, egin da hasten goroka azkarroi eta manea edaret hasten da jentia egin Prefetaren ikusterat, mintzatzerat, joan entzirezte? Bada delegazione bat, delegazione bat eta efedezua aldetik presidenta da zinan.